Laster telebista eman kizun bat, ala ere ipatuko dugu, asteuntan Euskal Herrian baitzen arte telebista, fen, dola somait hilabete filmatutakoa izan zen, baina bon, interesgarria Gerard Depardiorena, baina bestalde bi irudi gaur xarean interneten ikusten altzirenak eta bilak kataluniatik heldu direnak, Bata da Artur Mas, Kataluniako presidentearena, laureun bat hau zapese zinguraturik, Kataluniako justizia hauzitegi nagusiaren aintzinean jendetza batu da, hori erraiten aldugu gaur uh, Artur Masi babesa adierazterat, 2000 eh, bosteun bat eh, lagun urbildu ziren, tartean beraz laureun hau zapez, Kataluniako prozesu subiranistarekin aurrera segitzeko oioak izan dira nagusi, tartean ere kantu zonbait zubistan da lestzaka tarte. Artur Mas deklaratzerat deituazen gaur prokuradoreak hainbat delitu ikusten dizkie generalitateko hiru goi kargudu nahi. Beste biak ere pasaziren eh, eh, tartean hor eh, asteuntan. Eta beraz tartean desobedientzia, hau da delitu nagusia azaroaren behatziko kontsulta bere gain hartzen zuela adierazidu masek. Horen bat erdiz atxiki dute deklarazioaren zaten. Eta beste irudia, beste lakoa errandezagun, lehena unkigarria emaiten bazuen gehiago, Unek eh, erantzun zuzena, erraiten aldugu dela, KUP ezkerreko alderdi independentista eh, katalana. Uh, Beraz, tuit edo txio baten eh, aipatuko dugu, argazki bat, irudi bat, eskup alderdiaren erantzuna azkenean Manos Limpiasen ilegalizazio saiakerari. Manos Limpias hau da sindikatu bat, eskuin muturreko Espainiak sindikatua, eta kup alderdiaren ilegalizazioa galde gindu. Eta kup alderdiak zer egindu, ebe argazki bat txiokatu du, filma batetik hartu irudia da, ordoan Piskat espikatzeko zer den irudia, berrogei bat gizon ikusten da, ikusten dira, kiltetan, jantzirik bainan bizkarrez, eta ulertuko duzue, kilta altsaturik ikusten dira, ez da lehenda bat, eskoziarek ez dute sliparik azpian, beraz irudia simple da, ipurdiak erakutsi dituzte, manos limpia sindikatu espanolaren ilegalizazio galdeari. Oiek dioten eh, bezala Twitteren Manos Limpiazen ber mailako erantzuna. Matí al portal Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar Siset que no veus l'estaca a on estem tots lligats si no podem desfens-en, mai no podrem caminar si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ra, ra, ra, ra. Lestaka kantua Luis Liakek eh, emana eta beraz eh, be hori jamezala Katalonia ipatzen norik Luis Liak ere eh, goizuntan uh, Artur Masen sustenguz hor zen jakinik ere azken hauteskundeetan zerrendetan ere sartzen uh, zela bera ere aurkezten baitzen Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, putz, putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta, Eta erramezala, telebista pixka bat aipatuko dugu, batzutan ez du minik egiten, eh, aipatzen badugu bakarrik. Aldudeko hauzapesa, oteiza, xerri, azlea eta tartean GG diauna Gérard Depardieu. Je suis Gérard Depardieu. Je suis citoyen du monde et je suis vivant. J'aime manger, rire et m'émouvoir. beho, zenbat gauza, Gerard Pardio deitzen naiz, munduko biztan lehan naiz, maite dut, jatea biztanena hori baginekien, eta beraz, uh, emankizun berezi bat, arten eh, edatu dutena, aplen dan deitzen den eh, emankizuna da hau, sukaldearen ingurukoa, janariaren ingurukoa, ulertu duzien bezala, pertsona hona, utatu duze, dute horren egiteko, jadanik aipatu ginen, edo eh, zonbaitila ite, torri baitziren Euskal Herriera filmatzera, eta beraz, asteuntan edatu dute eh, telebistan dokumentala, eta, be, ala, Gerard Depardieu, gara, gizon aski simpatikoa maiten duela, ala ere, eh, eta, be, interes bat, baduela janariaren zat, baina, hemengo guneari begira, eta orduan, dokumentala giro ezin ederragoan hasten da, biztan dena, nola ez, bos pasei gizon, agertzen dira, buneta burugainan zonbaitzuk, euskal kantuak emaiten. Les joies du paradis Et quand on a la chance D'être de ce pays Avec Laurent Audio, mon ami et chef cuisinier, nous baladons nos beaux palais en Europe à la recherche des meilleurs produits culinaires. Hala, be, uh, Gerard Depardieuren hau euh, edera eta bon, euskal kantua berdin euh, bon, lako zerbait bederen euskara hizkuntzaz mintzatzen da GG eta be, oinarriak ezagutzen ditu behintzat. La langue basque est née avant le français et l'espagnol et personne n'en connaît vraiment l'origine. Hala, Euskara, e, Frantsesa eta Espainola haintzin sortutako hizkuntza jatorri ez ezaguna, gero aipatzen du Euskal Herriaren e, lujaldea nola edatzen den, irudian ere beraz Euskal Herria bere osotasunean e, ikusten da, arteren e, dokumental untan, eta be, hola da, promenatzen da, jaten du, mintzo da, lekuko ekoizleekin, erramezala, autatuak, bankan itxasun, et mendaian ere promenatzen da Gerard, eta batzutan dokumental momentuan, trukaketa momentuak badira. Gerard Depardieu eta bere Choukaldari lagunaren artean, momentu iringari, et eta intimoak. Gérard <laughs> Ouais Regarde, attends. Oh, elle est belle Mais moi, la mienne eh, regarde ça Il de la mienne <laughs> Wow, edera da nerea, eta soegin nerea, gizon guziek bizi izan duten momentu edera, amu ahainaren ahantzatzeko momentuan batak besteari bere ahaina erakusteko momentu unkigarri hori. Erran bezala, osoki ikusten alduzie aplendan deitzen den dokumentala arteren webgunean. Telbista putz, utz, huts, hitz, irratzia hitz, hitz eta putz. Eta hori loturik, eh, eh, dokumental bat behintzat, ez du, ez baitu deus ikustekorik eh, momentuko gai honi. Errefusiatuen gaia da hemen aipagai, sarean ikus gai baita dokumental gisako bat, nubo deitzen den telebistak ateratzen du, nubo e, frantsesez bainan n o u b o idazten dena, eta hor eh, be siriar eh, batzuek, siriar eh, gazte batzuek, 2000 eta amekan hasi uh, ziren filmatzen hoien uh, munduko oien metal munduko musika munduko giroa gerla momentuan 2000 eta hamekan beraz gerla hasi zelarik sirian hasi eta metal munduan nola garatzen zen gerla momentuan hasi ziren filmatzen eta filmatze hori pixka bat eh, garatu da daki zen bezala uh, errefusiatu be, hainitz badira gaur egun siriatik joiten direnak eta tartean beraz hauek mugitzen hasi dira eta hoien telefonoekin dena filmatu dute hoien ibilbidea filmatu dute itsasontzi itxasontzi biltzen zirelarik errefusiatuen akampalekoetan eta akampalekoetan kanpamenduetan atxikiak eh, zirelarik eta be, aski ongi egina den dokumental bat eta berak eh, dion eh, bezala gaur egun orain Holandar, Holandarat heldu berri da eta orain oartzen da azkenean be, refusiatua dela. Here, that's the point where I realized that uh, I am a refugee now and yeah, I was crying. <laughs> I couldn't accept the fact that I'm a refugee. So Uraiten duen eh, bezala, bai, orain hartzen naiz eh, refusiatua nintzel, naizela, ez nuen hori onartu nahi, edo zintzen onartu nahi eh, hortaz, ez nuen onartu nahi, eta, eta nigarrez hasi naiz, baina nala. Hori da, intezgarria aski polita dokumentala, beste ikuspegi bat, baina beti refusiatuen ikuspegi hortatik, eta hoien helburua da, beraz, bederen orain ebe han bizi direla, uh, refusiatuak direla, berdin dokumental horren eh, bidez ere, uh, be, oien esperientzia partekatzeko manera bat, eta, be, berbada ere, Bizi berri bat eh, lortzeko manera ere be, lortuko dutela espero dute behintzat. Bideo gintza ikasi nahi duzu? Kanaldudek publiko zabalari zuzendutako formakuntzak proposatuko ditu, azarotik aintzina iru hilabetero. Soinua, irudia, muntaketa eta bestelako gaietan trebatzeko. Bideo formakuntzak kanaldudeko bulegoetan eskainak izanen dira larun batetan, bederatzietatik oren batak arte. Autua duzu, formakuntza osoa egiteko edo saio bakar batzuetan parte hartzeko. Lehen ikastaldiak azaroaren amalau hogeita bat eta hogeita sortzean eta abenduaren bost eta amalauean. Saio bat, hogeita hamak euro, edo ikastali osoa, eunta hogei euro. Izenak eman, ugriaren hogeita amak haintzin, 0 bost behogeita emiretzi, behogeita bederatzi, amasai hogeita zazpira deituz, edo kanaldude abildua gmail.com elbidera idatziz. Informazio gehiagorentzat, irualdizubebikoitza.kanaldude.eus. Informazio gehiagorentzat, irualdizubebikoitza.kanaldude.eus. Ebe ala dokumental bat aipatzen maikin nuen, nahi baduzi ezuek ere zuen dokumentala, zuen filma, landu edo zuen kuriositatearen zate ere. Kanaldudek proposatzen ditu bideo ikastaroak, hautatzen duzie, jamezala egun bereziak badira, azaroaren amalau geita bat edo geita sortzian edo eta abenduaren bost eta amalauean kanaldude.eusen setasun guziak. Ebe setasun guzi horiek emani denik oraingoan aldiz ostegunero bezala musikaren tenorea zurekin Fred Berruet. Hori da bai, gaur jola tengo beteranuen Stuff Like That There izeneko disko berriaz, mintzatuko gara. Since you left me, I've been out with other guys They don't see the love light shining in my eyes. And when they want to kiss goodnight, I just can't seem to do it right. My heart's not in it. Oh no, my heart's not in it. Oh no, cause my heart still belongs to you. is when I think that someone else has won my heart. Disko berri honentzat, Ira Kaplanek, Georgia Oblek, James McNeuk eta talera berritzitzuli den Dave Schrammek, duela horreita bosturtea terazuten Facebook disko mitiko hartako kontzeptua berriz hartzea erabaki dute. Aldiuntan ere, bertze talde batzuen kantuak bertsonatu, eta aiola tengoren kantu zahar batzu bermolatu dituzte, emaitza zinez preziagarri batentzat. en taleak aparteko doaina bazuela bertsoen egiteko. Largoita amargarren amarkadan, janeko, nirvanaren belaunaliko gaztei, Flaming Groovies ezagutara zizieten, You Throw Me Down kantuaren bertsio pikainarekin. Oraingoan bertzeak bertze, Loving Spoonful talea ezagutara ziko digute, Butchies Tune kantuaren bertso dotore honekin. show me disko begi honek Iola Tengoren alderik lasaiena edo folkena erakusten digula. The Cure edo Hank Williams artista famatuen bertsoen ondoan, arras ez ezagunak zaizkigun tale batzuen kantuak proposatzen dizkigute ere. ala nola, Special Pillow, Antietam edo Great Plantsenak adibidez. There were black around the Before we stopped to think out the ones that need a drink before we stop to think. And we stop to catch our breath. And we stopped fearing our death. That's when we died. And we stopped to tell apart the clock from our try to speed them up. We would write songs soft, then we'd try. Baina erran dugu, ere laukote bilakatu zaigun taleak, bere kantutegi propioan oinarritu da ere, kantu zahar bizi berri baten emaiteko. Hori da, Popular Songs diskoko All Your Secrets, edota, Electro opurako The Ballad of Red Buckets kantuen kasua. All of the thoughts we thought would stay unsaid have made their way here instead for the riot. As the days ahead become behind, replace the tape as we rewind for the riot. Tell me all your secrets. Say it slow and clear so you don't have to speak twice. And if there's things that I'm afraid to know, should have learned them years ago. Before the riot, I don't believe we're hopeless as we fear. or as good as we appear before the riot. Horiek guziak eganik, Steblak da zea disko berriuntan gehien ahitzen gaituena ala ere, Georgia Obleren hautsa eta kantatzeko manera da. Astetik buru, konponketa landuak lagun dituela, diskountako egiazko erregina da. Simpleki eta naturaltasun osoz, entzutekoa da adibidez, The Cure talea den Friday in Love hau nola interpretatzen duen. Nere aletik, bertzerik ez arantxa, jola tengo talearen disko berriko, ahibitxionekin usten zaituzte. I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday night. Black Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. since, it's Friday. I'm in Latengo deitzena talde hau Fred Berroetak aurkesturik milesker disko berria zenuten hemen entzungai. Laste galdiz, beinat lagurri, gurekin izaren da bere iritziaren tenorea beraz, eta gure gomita, Xabi Arluset laboraria izanen da, gaur goizean aurkeztu dute zurkaitzak deitzen den xarea, xare hortan biltzen dira zazpi elkarte eta helburua dutelarik, beraz, etxaldean transmisioa eh, laguntzea besteak eh, beste, berekin aipatuko dugu eta maia garekin Kantuz kantu eman kizuna, baina mentuz bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Akba Baionak aldeko aglomerazioko bosta uzapezek fiskalitateaz eta gobernantziaz azterketa bat egitea deliberatu dute, lugalde kolektibitate baten egitea proposatu du prefetak, untan itzalguneak badirela hatxemanik hori erabaki dute eta bestalde, beraz, alein hiria hiriburuko damuzako hola jokatzea uste du haute txigusien artean behar dela lan egin proietuaren pikoan emaitu egiteko. Martin Bizota baterako baionako hautetsiarentzat zate dozoin egituretan fiskal kalitatea landu beharko da, elkargo bakar bat ez bada egiten, biparte izanen dira kostaldea eta baserri ere moa, ahal ekonomiko gutiagorekin haua, elkartasuna da beretako jokoan eta hautetxien itzulia egiten dugu gai hortaz, eta ioldi aldi da egun, seiontako berrietan entzunen ditugu beniat kaseno, ioldiko hau zapesa, dudak dituena hortaz, eta Daniel Otzomendi izurakoa alde dena kostaldeko eta barnekaldeko ahalen juntatzeko. Hendaiako Filma Festivala gauraste, Maroka, Frantzia, Lituania, Serbia eta Eskualeriko Filmak edatuak izanen dira. Festival horrek, eh, ukandu arrakasta zorzion lan aurkeztu behitira, hameka filma dira txikiak izan lehiaketaren zaten. Eta rugbian xapelketako lehena azkenaren kontra gaur, leia hori izanen da e, beraz miahitze eta lionen artean, miahitzeren jokatuko den partida eta euskal irratietan hedatuko duguna. Igande honetan, Nafarro oinez txorroxin irratiaren bidez. Goizeko bederatzi terdietatik ordu bat erdietaran lekukotasunak azken berriak eta baita trafikoaren non dignorakoak ere emanen ditugu zuzen zuzenean. Gainera goizeko amaika terdietatik aitzin Euskal Irratiekin bat eginen dugu. Bizitu Nafarro oinez eguna xorroxin irratieren bidez, xorrox eta fin Nafarroa oinezen ere zurekin. Lau pausaren ondotik, asteuntan errugbia berriz heldu da Euskal Iratietara, prodebia. Ostegununtan miarritzek lian horrezibitzen du. Aratzeko behatziak lorden guetetatik goiti, zuzenean izanen gira agilerako zelaietik. Nafagoa hoinez ospatuko da igandean egizondon, Euskararen egoera nafarroan aipagai ostiera lehuntako goiz behin, Euskara bidea egiturako Mikel Arregirekin. Pilota dugu ostegununtako jokozkampo saioko gai nagusia, Trinketeko munduko kopa, eskuz binakako Euskal Herriko txapenketaren abiatzea, Baigoriko erriaren atrofeoaren abiatzea eta lehenaldikotz aldikotz antolatua den Masters Neskak lehiak eta barnatuko ditugu besteak beste gure gomitekin. Main inguruan Jean-Marco Zafrean zahersegiko kopresidenta eta Pantsoa Balentzia eta Pierre Esdukazu esku uskalariak. Pilotaren aktualitatea goitik behera aztertua, ostegunontako diokoz aratxeko zazpietan zuzenean, errepika ostirala txaldeko lauorenetan. Música Xarri, beraz, itzordua duze Jokoz Kampo emankizunarekin, kirolak eta pilota sustot nagusi gaur eta antzigabe, beraz, Nafarroa inezetik eh, zuzenean izanen girela, igandean sorosin irratiarekin batera. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, Eta laster ere kantuz kantu, aipatuko dugu maia muruagarekin, bainan lehenik prentsan gaur edo tenore untan, obekieran, zein diren gain nagusiak berria puntu eusen PP alderdi eskuindaga aipagai eta Alfonso Alonso agertzen da, bera izendatu baitute PPko araba bizkai eta gipuzkoako presidente gisa, arantzakirogak kirogak dimisioa eman eta biaramunerat beraz aukeratu dute uh, Espainiako osasun ministroa alderdiko EAEko presidente gisa, Aia, gertzen dira ere rasoien eh, hitzak eh, ulertzen dut kiroga, kirogaren dimisua beraz ulertzen duela, uh, hainbat atal, desberdin iritziak, besteak beste, badituzie berria puntu eusen gai hortaz. Bestalde ere eh, media bazken aipagai duziena ere uh, eh, arantzakiro garen dimisoa bainan berria puntu eusen momentuz lurikarak dira nagusi gutxienez lau lurikara izan baitira azken oren eta Nafarroan uh, gau erdi baino lehen bi urunen gertatutakoa izan da dardara handiena, irukakotx bi gradukoa izan da jister eskalan eta be, atzoa atxaletik eh, lau lurikara izan dira iduriz Nafarroan uh, ez da bereziki keskatzerik lurikara txikiak baitira bainan ala ere dei ugari uh, jaso dituzte lagialdietan arazo horren edo bederen senditu diren lujikaren gatik. naiz Iazko prozesu parte hartzailearen arduradun bakarra hauek dira Artur Masen eh, hitzak eh, gaur deklaratzerat deitua zen azararen behatziko uh, prozesu parte hartzailea arekiko eta beraz lehen aipatzen nuen bezala egita rugarita laureun hauzapez hor ziren bere sustengatzeko berrian aipagai eta argia puntu eusen ere Masek kontsultaren ardura bere gain hartu du, hau da momentuz eh, titulu nagusi argian uh, eh, adirazidu parte hartze prozesuaren arduradun bakarra zela eta ez du onartu prokuradorearen galderei erantzutea. Hey, Zinema nagusi ere argian tenoreuntan eh, galdera honekin, sail ofizialean euskarazko bi film urtero, zergatik ez, amama filmaren aurkezpen eh, lanak eginik, antzez lan berria prestatzen ari dela hartu gaitu, ander lipusek kultur lehioan, arte drama plataformaren eh, egoitzan, ander beraz elkarrizketa irakurtzen alduzie argian, eta jakin ere, aipatuko dugula, gure ondoko berri, zazpietan etxekoak eh, deitzenen antzerkia ere azaroaren lehenean orkestuko baitute luson. Gazeta puntu eusen baionako merkataritza eta industria gambara ipagai, gamberak bere lehen, sei hilekoko bilan baikoja egin baitu. Betiko bilana egiten du beraz eh, merkatal gambarak eta beiduriz aski baikor gelditzen da ekonomiaren aldetik bilana edo bilduma kazeta puntu eusen eta kolegioen erreformaren alde, baina euskararen zat izanen dituen e eraginen kontra, iru sareta atzoaipatzen ginuena, hemen gure gomitarekin, gazeta puntu eusen duzie, ere xetasuna eta erle beltza ere, Bidarrain eginen den egun berezia igandean aipagai mediabask.eusen eta bestalde eh, Max Brisonekin elkarrizketa ere irakurgai. Eta bukatzeko zuduestekin, bordale nagusi zuduesten, bordaleko aireportua, iru, uh, eh, iru Eh, irubide berri, jaren dugu, egazkin entzat eh, bordaleko aire portutik, faro, split eta alikante izanen dira bide berri horiek, egazkin berri horiek, beraz, Kroazia, Portugal eta Espainia egoalderat joaiteko ondoko eh, uda berritik haintzina plantan emanen dituzte, dituzte horiek, eta bestalde zidu bordaleko uh, jokad nagusi, bide nagusi hortan, Mm, kamion batek uh, istripu batukan du eta iduriz autolehoak badira geroztik. Itz eta putzen, segitzen dugu aintzina laster gure gomita xabiar luset izanen da, zurkaitzak deitzen den xarea, e, be, berri-berria aipatuko dugu, zazpi elkartez osaturik dena, baina momentuz, bainat lagori, zuri Eta bi haximunekin hurra zaipamen bat eginen baduzie, egarriaz kanpo, goxiaz ebai hiltzena halgia, eta hurra kozatuik balin bada, gue janhaia ebai. Wa, ze gihua goizetik! Estudio bat elkiberri da, nune argiki agertzen den, janhaia ilotuik den hilabete saian partia, itxuskina paltu dela, eta gue kontsumatzeko gija hunekin hilabete saian ehuneko hama hiua baizikestu gu jan haia oai, jakitez mila beidatzen eta jutan haieta hama bostan, ehuneko bero gehiaz zela. Kontsoma zailene josteko manea oso kambiatu beraz, ania, agroalimentara egitura handiak belu binga hedatu beitu, koloran, kuntserba zale, perturbator andoktrinien, eta beste simiatik jinik dien sopa hontan, gai zahun baizik ez, gizala, gue, osagarian tako. Hogen Ogena da gue politiker, jatu bezala, lobbyinger zeditzen baitie. Aina bezalako egituren lobbyinga gatik edo wano Jean-Michel Cohen, pseudo-nutrizionisten gesuren ogena segure. Publizitatiak ebai, gesurez jaten gitai. Benaguke, guke, badugu gue partia. Jatea, boskatzea behita gizala. Eta zenbakien abea, ez duge gue osagari antako, ez eta guen guamen antako untsa boskatzen. Osagarian, sagar hitzabada, ez da segure den jentako. Bena lehentasuna kambiatu dia. Aspaldiko frutu hunen josteko partez, telefonia eta multimediako logo sagarroi haitatu dian multinazionalai lehentasuna emaiten de jogu. Eta ben logoak jakusten dian bezala, guke bekatuzko frutiai usukibat eman de jogu, espeitugu habo kaxuk egiten zer josten dugun eta nuntik jitem den. <sighs> Thank you, friend. Mi esker bainat lagori ementxe gure lankidearen iritzia laster gure gomita eh, Ramezala Xabiar Luset ementxe okaren dugu mementuz kantu berri bat kasernarat taldearena hil artean deitzen dena. hil artean biziko naiz, beraz, kasernarat taldearen kantu hau eta beraz disko behia estrenatzeko beste kantu bat, maia muruagaren gomita izan zen justuki taldeunen kantaria eh, neritz eta beguk ere laster kantuz kantu aipatuko dugu. Seietarat heldu aintzin, bainan momentuz gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Zurkaitzak xarea, beraz, aipatzen dugu, erramezala, eh, goizuntan eh, prentsa horreko baten aintzinean eh, aurkeztu duten xare berria, azkenean hor, etxaldea transmititu eta laborantzan instalatu nahi dutenen laguntzeko xare berri bat da, baina barnean ez dira elkarte berriak gurekin Xabiar lusa eta txalde hona. Bai, atzaldeon. Oden egan bezala, xare eh, bat, zazpi elkartez osaturik, ordean zazpi elkarteak zerrenda banuen baina ez dut gehiago, eh, zu afi elbegazte sindikatuko kidea zira eta beste sei eh, kide badira tarte hortan. Uh, zazpi elkarte bilduzizte, zergatik xare horren beharra? Ebe, beraz, bon, egan ditu deia beste elkarteen izenak, da mhm. AFOG elkartea, BLE elkartea, eskoalegiko laborantza ganbara, eskoalegiko etxeeko izlean elkartea, ahapitz eta lur eta beraz gu uh, taldea. Mm Eta beraz, uh, eh, oartu gira, uh, pixka bat, uh, azken urte horietan, ipar eskoalegian bazirela instalazioneak, Uh, naiz eta uh, Frantzian baino aize gehiago izan hemen, dinamika baita, Oartu gira alere, ebe eh, tipitzen ari zirela eta etxalde batzuk galtzen ari zirela, Hala, tendentzia hori buruz zela. Erdia galtzen da ez, guti gora bera? Bai, uh, gora bera hori da, bai. Hala. Eta hor, beraz, eh, xaretzeak, uh, zazpielkarte horiek eh, batera azkenean, zuen ideia da, uh, transmisioa, etxalden transmisioa, edo azkenean ere instalatzea, ez baita transmisioa bakarrik, uh, errestea eta bultzatzea, hor Hori da, hor dian, deia elkarte bakotsak uh, lan hori ere maiten zuen, pixka bat uh, individualki edo, uh, ala, zen gazte edo, uh, zen zaharrekin, Eta hor, uh, eh, oartu gira behar zela, eh, nunbait eh, lan hori uh, aman komunean ezagri, zenta elkarte bakoitzaren lana, biska bat uh, da, uh, ganai baita, uh, eman dezan lujzain dia, lujaz okupatzen da, beraz gazte batek lujasekatzen bali madu edola, jara joaiten alda, baina bali madu beste problematika bat edo kabalek buruz, edo beste edo zein gauzari buruz, eman dezan ble elkartea kabaletan eh, formakuntzak egiten dituzte eta abar, hola, zinez eh, elkarte osagarriak dira eta eh, hortarako e, deliberatu ginoen be, elkar lan bat ere maitea, eta hortaik sortu zen zurkaitzak xarea. Mhm. Hor, mm -hmm. azkenean, lehen astapenean erten zinuen, baina jadanik egiten zen lan bat, erresteko manera bat, zazpiak elkartuz. Uh, ez ziren elkartuak, baina jadanik uh, gazte batek nahi bazuen uh, plantatu edo instalatu, eman dezan, joaiten altzen uh, ora, elkarte baten ganat edo zein, zenta denek egiten zuten deia, eta laguntza bat ukanen zuen. Baina, hor, deliberatu izan da, zinez laguntza hori aman komunuen ezartzea, eta dinamika bat ere sortzen baita, elgarren artean haintzinatzeko eta berdine ideia berriak ukaiteko eta la pre, proiektua haintzinatzeko. Mm -hmm. Zena hor, gainera mm, adibidez uh, Euskal Herriko Gamarak eh, egiten du lan hori jadanik uh, eh, piskat uh, transmisioarena, paperak egitea eta hola, baina gero beti bada bukaeran pasatu behar da ala ere uh, Departamentuko Gamaratik, baina orain aldatu da hori ere adibidez? Bai, hori da, hori dian uh, aurten dik geroz, hor, geroz, izan da aldatze tipi bat, efen tipi bat, ez da intipia, erra nahi baita, hoai eh, ofizialki, eskolerriko bara, eman dezaun, ebe eh, ezagutua dela struktura laguntzaile bat bezala, beraz, eh, hortik ortik pasatzen aldira edo gazteak, edo beren etxaldea transmititu nahi dutenak, eta ala, ofizialki orain e, gira, sistemaren bahne egan ezake. Mhm. Hau den hor, adibidez, eh, erretretadun batek padu ondokorik, eh, bere txaldea transmititzeko edo, be, mm, zurkaitzak xare eh, arengana joiten alda, zer pasatzena, nola pasatzena azkinen konkretuki? Ebe, eh, hori da, gauza, zurkaitzak xarea eren bajnean, eh, piskat izan da, gure, gure lana da, Eh, gure lana izan da, en fet, nahi, ne, fe, gauzak aintzinetik prestatzen direla, baina hainitz aintzinetik, eman dezagun e, instalazione bat eh, hartzen badugu orain hartezen parkurtso ofiziala, e, kasik e, urte bat edo seila pentsatzen ziren gauzak, eta azkenean bizi guzirako, bizi guzirako araudiak nunbait seilabete horietan pentsatu behar ziren eta gauza biziki e, fen, epe biziki laburra zen mm. eta transmisionaren entzat gauza bera beraz e, zurkaitzen bahnean e, hainitz e, e, lan talde eta gogo eta talde batzuk e, eramanak dira zinez e, untxapen pentsatzeko eta demora hartzeko e, fase horien dako bai instalazioa edo bai transmisioa mm. Zer hor, falta bat zen, uh, justuki, eh, alde hortatik? Ebe, uh, nunbait bai, zenta, hala, gainera transmisioaren gaia gai uh, berezia da, gainera eskoalegian hemen uh, ardura sohtetxea laborantxari uh, baita, eta bon, bada hino hainitziteko, dena haiteko, egan ezake. Zer berezia da? Ebe, hainitzetan, uh, uh, uh, segidarik ez duen pertsona batek, Eh, behar ban nahi luke etxalde guzia utzi, baina bere sohtetxea etxaldeari lotua da. Bai. Eta hala, gainera gin nahi duen gazteak edo pertsonak, ebe e, da bien berestea, beraz... Mm Horrek zailtasunak lotzen, lo, sartzen ditu. Bai. Eman dezan frantzian beste eskoalde batzutan, hainitzek eh, adina hartzen dutelarik, saltzen dute dena, eta, ala, abian dira etxetik, hemen, mm. ala, Eh, badugu lotura bat eh, eta ara, familiak eh, ejoak baditu egin hor eta mm. hortako zailago da. Eta holakotan ordean zer, eh, zer egiten da nola konpontzen da problematika hori? Hori ebe eh, be, eh, eh, hitz egin behar da hori buruz eta ez da soluzione bat eh, mm. mirako ilua dena fen, dependi eh, pertsonaren nahia, dependi bere inguramendua eta hortako lantaldeak ere dira eta naiz proiektu individual bat izan, eh, ardura lantaldean eh, izaiten aldira hainiz pertsona kasu berean direnak, eta azkenean elkar lan horretan, ebe eh, ikusten da piskat eh, bakotxaren egiteko moldea, eta hortan berdin ideiak sortzen dira, eta solizioneak atxemaiten dira, o, olako lagantaldeetan. Mm. Hor, eh, beraz, erramaza zurkaitzak xarea ipatzen dugu, hor, bai. sortu bai. berria dena, zazpi elkarte, uh, etxaldean transmitizioa, laborantxaren instalatze lan hori eramaiteko, xare horrek ere kartzen duena, ere, dinamika berri bat, uh, bultzatzeko, beraz, uh, transmisio lan hori adibidez? Hori da, hori da, be, dinamika hori importanta da, zenta, ala, Uh, eh, Oitean erten duen bezala, be, uh, oartu gira hemen eskolegian hainiz gazte instalatzen dela, eta hori gure iduriko deia lekuan den dinamikari lotua da, eta beraz, eh, hala, dinamika horretan uh, segitzeko eta edo horren azkartzeko, ez dakit nola ezan, baina uh, hala, behar da, behar zen, uh, segitu eta hala, hor trezna bat faltazen, behar ba uh, hori eta transmisio hori buruz zinez zehatza, eta ala, entxatu gira horren eh, sortzea edo... Zenako behar dira etxalde gehiago? Be, biztandera, elburu nagusia da eh, hainitz etxalde errealde bizi batean. Ados, eta zenako laborantza gehiago behar da hemen, ezte <laughs> aski. Hori, eh, ni, guk uste baitugu uh, dinamika dela laborantza errikoia eta lujaldea horrek du biziarazten ere, eta jendea lekuan egon arazten, eta ala, horiek dira gure ideak, eta hori buruz ari gira. Ados, untxa. Bon, eta bestalde bukatzeko berdin, eh, be iduriz ere gaualdi bat, proposatuko uzi elaste, hor azaro bukaeran? Bai, hori da, azaroaren ogeita seian, izanen da beraz eh, gaualdi bat, Uh, Azparneko zineman, premier kru filmaren uh, proiektioa. Ados, eta, eta gaiari da, Uh, gaiari lotia da, pentsu da? Bai, bai, bai, ala, instalazioari buruz da. Ados, azaroaren hogeita seian. Hori da. Untxa, zurkaitzak xarea beraz aipatzen ginuen Xabi Arlusetekin milesker gurekin egonik. Bai, milesker zuari. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Itz eta Kantuz, kantu aipatzeko tenorea maia muruaga txaldeon. Arra txaldeon arantxa. zira Bai, tazu. Bai, freskoan? Bai, behar da ere ez? Bai, egia da. Goso da olako denbora ere, zonbaitzutan. Bai, eguzkia deno. Euria aldudelarik olako otzarekin beste zerbait da, eh? Bera mo? Ba, irrati barruan garelarik ez du importa. Egia, egia da. Beti barnean gira dena den. En fin, eta behiduztuki ia zure larun bateko gomitak eguzkiak erriko duen, nor zure gomita kantuz kantu emankizunean? Ba, gure gomita edo gomitak bi izango dira. Em, Enrique Solinis eta Miren Zeberio izango baititugu gurean Euskal Antikoa izeneko diskaren aurkezteko izan ere Baionan e, eh, entzuna izango ditugu larun bat iluntzean, Baionako antzokian eta beraz ba proiektu honen inguruan mintzatzea interesgarri iruditu zaigu eta biekin mintzatuko gara. Ados, Euskal Antikoa berdakuzu espikatu zer den no hor den, nik ez dut zagutzen. Euskal Antikue eh, disko bat da, eh, berpizkundeko eta barrokoko ah, bai, garaiko bai, bai, hainbat testuta musika bildu dituzte, eta eh, talde bat osatu ere, eh, beraiekin batera, ba, Michel Etxekopar aurki baitezakegu, baita bere alaba ere, Maika Etxekopar, eta leire bera saluze, sakin bikandik ere parte hartu du proiektu untan, eta ikusten duzu, ba, e, musikariz inguraturik egin den eh, proiektu berezi bat izan dela. Ados, ados. Eta barroko ansambla dute osatzen. Mm -hmm, ados, orduan, beste, eh, azkenean, beste garai batean sartzen gira ere, ez? Eh, badu musika horrek mugitzen gaitu beste garai batera ez? Bai, bai, dudarik ez, oso berezia da eta entzutekoa. E, gainera, liburuzka bat du, e, oraindik aitortu behar dizut ez duala ikusi, entzun musika entzun dut bai, baina liburuzka ez dut ikusi eta dokumental bat ere egina izan da ba, proiektu honen inguruan, eta bai, e, garai hartara eramateko aproposa, bada, dudarik ez. Ados, bon, behuntza ardean hori larun batean, ameketan kantuz kantu emankizunean eta be, kantu batekin agurtuko gira, baduzu bat buruan bereziki? Mm, urrutiko kantorea, agian. Ados. Zazpigarren pieza dizkakoa. Bezuk erran, nik ez dut zagutzen, beraz, eh, hartzen uh, dugu, ea zer emaiten duen mire esker maia eta larun bat arte. Zuri, jo. Zuzirari hori. Ah, bai, atera duzu instrumentoa azakutik, ara? Iduriz. Sorpresa izan da. Iduriz. Iduriz. kantatzen. Ai, uste lan zuzinela, disko entzun ezagun beraz. Hürüntik jiten nüsü gayaren gati. Bihotzian txartu nahiz beste hororen gainetik Krudela zia zuen ebena jo egiten deizute jere Euskal Antikoa taldea beraz maia, mora, maia muruagaren gomita izanen da kantuzkantu eman kizunean. Horrekin agurtzen zaituztet nik bihar arte gaiten eh, goizberri saioan eta itzetaputzen zat. Ostiral gauero bezala behatziontan asteuntako txarren hau beren eta beste guzien zungai eta usai bezala ere larun bat atxaldean atxaldeko lauetan seiak momentu zeuskal iratietan. Yeah.